աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ։ Եթերում աշխարհակղական զարգերակ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Անցած օրերին հետաքրքիր զարգացումներ տեղ ունեցան, թեպետ նաև շփատ կիրակի էր, բայց այնուամենայնիվ քաղաքականությունը երբեք չհանգստանում։ Բոլորս էլ քաջատեղյակ ենք, որ Մյունխենում տեղի ունեցավ մեծ գագաթնաժողով։ Բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ այնտեղ էին։ Եվ այդ գագաթնաժողովի ընթացքում քննարկվեց նաև Արցախյան հարցը։ Ուղղակիորեն եւ անուղղակիորեն։ Այսպես Ամերիկայի պետքարտուղար Բլինկենը հանդիպում կազմակերպեց Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների հետ, ինչպես նաեւ ինքը հանդիպեց երկու երկրների ղեկավարների հետ։ Կարևորվեցին խաղաղորձ ընթացի շարունակականության ապահովումը, խաղաղ կարգավորումը եւ Բլինկենը նաեւ կարևորեց, որպիսի Բերձորի միջանցքը ապաշրջափակվի։ Հիմա տեսնենք ինչպիսի քայլեր կձեռնարկվի այս ուղությամբ։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր ապակառուցողական քաղաքականությունը, որը դրսևորվեց նաև ուրեմն Մյունխենում մի շարք շատ կոշտ վիրավորական հայտարարությունների եւ գաղափարների ձևով։ Բայց անկախ ամեն ինչից մենք պետք է կանգնենք միջև վերջ։ Առավել եւս, որ Արցախյան շարժումը շարունակվում է եւ այսօր 35-ամյակն է պաշտոնապես, թեպետ եղել է ամսի 13-ին առաջյան հավաքը, այնուամենայնիվ շնորհավորում է մեր ողջ հանրությանը այս կարևոր տոնի եւ պատմության նոր էջի կապակցությամբ։ Անցած օրերին բավականին սրվեց նաեւ Իրան, Ադրբեջան խոսակցական մարտը Կարելի է այսպես բնութագրել, օրինակ, պաշտոնական Թեհրանը կոչ արեց Ադրբեջանի խուսափել Թեհրանում ադրբեջանական դեսպանատան վրա այդ հարձակման քաղաքականացումից եւ շահարկումներից, որովհետեւ իսկապես Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում շատ մեծ ալիք է բարձացել հակա իրանական, հակապարսկական, ինչը չի կարող չնկատվել նաև Իրանում։ Անցած օրերի ընթացքում ԱՄՆ-ն բավականին ակտիվ քայլեր էր ձեռնարկել ուղված առաջին հերթին եւ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի դեմ։ Այսպես Էնտոնի Բլինկենը հանդիպում է ունեցել Մոլդովայի նախագահի հետ, քննարկվել են տարբեր տիպի հարցեր, առաջին հերթին քաղաքական եւ տնտեսական ոլորտում, այսպես երկու երկրների միջև կապերի խորացմանը եւ Մոլդովայի վրա հավանական ազդեցություն այդ ուկրաինական ճգնաժամի։ Իհարկե մենք արդեն անդրադարձել ենք Մոլդովային մեզ Նեստրին մեր հաղորդումների ընթացքում։ Եվս կարևոր թաթերաբեմ է չի բացառում, որ Մոլդովան նույնպես մասնակից դառնա այդ գործընթացներին այս կամ այն կերպ։ Էնտոնի Բլինկենը նաև հանդիպում է ունեցել Սերբիայի նախագահի հետ, խոսել են Կոսովո-Սերբիա հարաբերությունների բարելավման անհրաժեշտության մասին եւ շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ-ն Սերբիային Ուկրաինային տրամադրվող օգնության կապակցությամբ եւ նաեւ ասել են, որ Սերբիայի Եվրամիության անդամակցության ձգտումը չի մնալու անպատասխան։ Սա էլ է մի շատ կարևոր թատերաբեմ Բալկաններում Ռուսաստանի ազդեցության վերջի կղզյակը փաստորեն չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Անցած օրերի ընթացքում կարևոր նաև լայնածավալ ռազմավարական զորավարժություններ են տեղնեցել ԱՄՆ-ի եւ Հարավային Կորեայի միջև ասեմ, որ նույնիսկ օգտագործվել են ռազմավարական ռմբակոծիչները։ Դա շատ հզոր զենք է։ Եվ սա կարծես թե պատասխան էր վերջերս Հյուսիսային Կորեայի կողմից Խվասոն 15 կոչեցյալ բալիստիկ հրթիռի արձակմանը այս հրթիրը շատ հզոր հրթիր է եւ կարող է նույնիսկ մոտավորապես 1000 կիլոմետր թռչել ավելի քան 5700 մետր բարձրության վրա շատ հզոր զենք է վախեցրել է նման զենքի փորձարկումը Ճապոնիային, ԱՄՆ-ին, բայց սա նաև ինչ որտեղ Շայն Կորեայի պատասխանն է հավանական ԱՄՆ-ի եւ նար դաշնակիցների կողմից Շայն Կորեայի նկատմամբ գործողություններին, քաղաքական թե ռազմական։ Ասեմ, որ բավականին կոշտ էր նաև Ռուսաստանի արձագանքը Եվրոմիության եւ ԱՄՆ-ին, այսպես ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպանատունը հայտարել է, որ ռադիոակտիվ տարբեր նյութերով բեռնված ինչ որ բեռներ են գալիս եվրոպական տարածք, չի բացառվում, որ այն նաև տրամադրվի Կիևին այսինքն Ուկրաինային եւ օգտագործվի ընդդեմ Ռուսաստանին։ Սա շատ հզոր իհարկե հայտարարությունն է եւ պետք է շատ լուրջ վերաբերել, որտեւ եթե օգտագործվեն իսկապես ռադիոակտիվ նյութեր, սա կարող է իրավիճակը ապակայունացնել անկանխատեսելի մակարդակով։ Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում սիրիական կողմը ենթարկվեց իսրայելական զինոթուժի ռմբակոծություններին։ Մայրաքաղաք Դամասկի շրջակայքում Իսրայելի ռազմաօթային ուժերը ոչնչացել են մի շարք օբյեկտներ, ասում են, որ սա իրականացվել է իրանական կամավորների եւ Հեզբոլա գազམ་կերպության գրոհայինների կամ զինյալների դեմ կան նաև զոհեր, այդ թվում նաև բանակայիններից։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ իրավիճակը մեր ցավալ արևելքում բավականին բարդ է եւ դժվար թե մենք ստեղ տեսնենք որևէ որ թուլացում այդ շիկացման։ Վերջի օրերին հետաքրքիր զարգացում տոնեցավ նաև Թայվանի կապակցությամբ։ Թայվանի դեսպանը ԱՄՆ-ում հանդիպեց Վիրջինիա նահանգի ներկայացիների հետ նրանց ազգային ժողովի, որտեղ ընդունվել է բացարձակ մեծամասնությամբ զորո դեմ ձայների մեծամասնությամբ, այսինքն միաձայն Թայվանում Վիրջինիա նահանգի տնտեսական ներկայացության բացման օկտին։ Սա եւս մեկ անգամ կխորացնի իհարկե ԱՄՆ Թայվան հարաբերությունները եւ ցույց է տալիս, որ անկախ նույնիսկ Թայվանի չճանաչվածության լինելուն ԱՄՆ-ն ըստ ամենայնի բոլոր մեթոդներով խորացնում է իր հարաբերությունը Թայվանի հետ։ Այդ թվում նաև այսպիսի նահանգների մակարդակով, որը քաղաքական առումով ավելի հեշտ լինի տակից դուրս գալը։ Շատ հետաքրքիր զարգացում տեղ ունեցավ Քրդստանի քաղաքականության մեջ, այսպես Քրդստանի ինքնավար Քրդստանի իրաքյան ղեկավար Բարզանին հանդիպել է Եվրոմիության կարևորագույն դեմքերի հետ եւ քննարկել են տարբեր տիպի զարգացումներ։ Սա նույնպես քրդական գործունի կարևորությունն է։ Տեսնենք ինչքանով է այն լինելու շարունակական, բայց այն, որ Քրդստանը վարում է շատ ակտիվ քաղաքականություն, արտաքին եւ աշխարհակականություն սա միանշանակ է։ Այսպեսին էին մի շարք կարևոր իրադարձություններ հարգելի բարեկամներ։ Բարով մնաք, Աստված պահապան ձեզ բոլորին եւ մեր հայրենիքին։ Կհանդիպենք։